เรื่องเวสันดรชาดกนี่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีหลักฐานที่เป็นคำพีที่ในระดับชั้นชั้นดีกาใช่ไหมซึ่งพระสรมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นชาวเหนือเนี่ยนะเป็นชาวล้านนาเนี่ยเป็นผู้ที่ที่ที่เขียนไว้นะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็น ชาวล้านนาเนยแต่ผมเป็นชาวล้านนาปลอมเนี่ยก็น่าจะภาคภูมิใจแล้วอยากน่าจะฟังนะผลงานของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ที่ปราดเปลืองมาก ผู้ที่จะแต่งดีกาได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะต้องปราดเปลืองทั้งอัตถกถาด้วยทั้งพระไตรปิฎกด้วย เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอาจารย์ในระดับยุคกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ยุคร้อยปีนะยุคหลายร้อยปีนะอย่างพระศรีมังคลาจารย์เนี่ยนะ เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหลายร้อยปีจึงมีสักองค์หนึ่งนี่เพราะฉะนั้นนี่น่าน่าน่าฟังมากครับใช่นะคือที่จะแสดงนั้นเป็นการแสดงแบบ คือประยุกต์เอาหลาย ๆคำพีมาผนวกกันเข้า แล้วก็มาเดินเรื่องเช่นเหตุผลหลายๆเรื่องที่เราควรจะรับทราบไว้ว่าทำไมท่านต้องบริจาคลูกทำไมท่านต้องบริจาคพัญญาอะไรเงี้ยนะซึ่งความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีเอาไว้ เพราะว่าไม่ใช่อะไร เพราะว่าบางทีเราอาจเกิดไปจ้วงจับแม้แต่คำเดียว ก็ถือว่ามีโทษนั่นนะคือเราอาจจะไม่รู้เหตุผลของท่านนะนะแม้กระทั่งสมัยพระเจ้ามิลินเองอะ่ะเขาเรียกว่าอติทาน คือคล้ายตำหนิพระเวสสันดรว่านี่มันอติทาน แปลว่าเป็นทานอันทานยิ่งนะโดยศัพท์แปลว่ายิ่ง แต่แปลแบบไทยๆก็บอกให้ทานเกินไปเนี่ยนะบอกให้เกินไปว่างั้นเถอะ เสร็จแล้วก็ก็จะมีคำแก้ว่าทำไมท่านจึงต้องทำแบบนั้น ก็จะมีเหตุผลทั้งหมดเนี่ยนะเพราะะนั้นพระเวสสันดรแล้วก็แต่ไม่ได้มาเทศแหล่นะเพราะมาแหล่ก็ไม่เป็นเลยเป็นกาบเป็นโครงเป็นกรก็ไม่เป็นเห็นไหมเช่นบางเรื่อง เช่นมัวแต่ท่านชื่นพรรณนาต้นไม้ใบหญ้ามาก เราก็อาจจะเอาต้นแรกกับต้นสุดท้ายก็พออย่างนั้น ถ้าหากว่าท่านบอกโอ้โหสระน้ำเนี่ยสวยมาก แล้วก็อาจจะบอกเออสระน้ำผู้การก็น่าดูก็ไปดูสระผู้การแทนกันแล้วกันอย่างเงี้ยนะถ้าปลาสลิดปลาอะไรเยอะก็ไปดูสระน้ำวัดอุโมงค์ก็คล้ายๆกันนะก็อาจจะรวบลัดไปบ้างในส่วนที่ที่เป็นการชื่นชมต้นไม้ใบหญ้าทั่วๆไป แต่ก็ที่จะเน้นหนักก็คือพวกขยายเหตุผลต่างๆนั่นแหละ बुद्धां शरणां गच्छामि धम्मां शरणां गच्छामि सङ्घं शरणां गच्छामि धाम शरण